Să-mi spuni n-ai cu când să vii Să mă-nșoară mărgeină Să-mi spui n-ai cu când să vii Tuna'nın Beryanı Hazırlayan ve sunan Muammer Ketencoğlu hat weh, mit der Wusse uns zerdreut. Sevgili dostlar hepinize merhabalar. 94.9 Açık Radyo'dasınız ve Tuna'nın Bereyan'ı şu anda başladı. Evet geçen hafta umuyorum ki önümüzdeki hafta canlı olarak sizlerle beraber olurum demiştim. Ve sözümü tuttum buradayım. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Söyledim galiba bir daha söylemiş olayım. Bugün aslında e, takvime bağlı bir e, program yapmak canım çekti. Aynı zamanda da bu dinleteceğim müziklerin yer aldığı tarzda bir programı uzun süre yapmadığım için yani uzun süre Yidiş şarkıları çalmadım size. Oysa benim çok sevdiğim bir e, kategori klezmer şarkıları ve e, Yidiş dilinde söylenmiş şarkılar. E, geçtiğimiz Ocak ayının sonlarına doğru Avrupa Yahudilerinin soykırım e, anmaları yapıldı. İstanbul'da da e, ve Ankara'da da anıldı. E, bu travmatik olaydan tabii ki bahsetmeyeceğim. Kitaplar yazıldı, filmler çekildi. E, yanlı ya da yansız işte propaganda amacı taşıyan ya da daha insani pek çok yaklaşım var bu konuda. Biz tabii ki e, propaganda yaklaşımlarından uzak duruyoruz e, toplu kıyımların yapıldığı her yerden e, gelen sıkıntıları göstermeye çalışıyoruz. Onları hatırlama, e, insanlığın bu belleğini, olumsuz olaylarla dolu bu belleği e, canlı tutmaya çalışıyoruz ki e, sanki geçmişimiz yokmuş gibi yaşamayalım diye. Evet bugün sizlere e, Yidiş dilinde eski kayıtlar seçtim. E, hatta duyurumda, dünkü paylaşımımda Yeni Dünya'dan e, Yidiş şarkıları dedim. Çünkü e, tabii eski dünyada da yani e, Avrupa'da, Doğu Avrupa'da da bu müzik fazlasıyla kaydedildi. Hatta e, harika bir 10 albümlük e, derleme var. Yidişe Mome diye. Ee, eski Sovyetler Birliği coğrafyasından 20. yüzyıl içinde ki ağırlıklı olarak 50'lere 60'lara kadar yapılan çeşitli kayıt, kayıtları bir araya getiriyor. Bugün o kayıtlardan çalmayacağım ama size ağırlıklı olarak e, Batı Avrupa'da ve özellikle de Amerika'da yapılmış e, Yidiş şarkıları kayıtları dinleteceğim. Çok büyük bir kısmı hatta belki hepsi e, taş plak kayıtları bunların. E, neden Amerika'da 1870'lerden 80'lerden sonra Avrupa'daki programların artışı ile bağlantılı olarak anti Yahudi e, yani Yahudi aleyhtarı halk hareketlerinin yoğunlaşmasıyla ilgili bir süreç gerçekleşti ve çok yoğun bir göç oldu Amerika'ya. Ve tabii ki yeni dünya olarak e, adlandırdılar Amerika'yı Yahudiler. Orada <clears throat> kah iyi kah zor hayatlar oldu. Ve tabi giderken hem e, dillerini hem e, yeni yeni oluşturdukları Yidiş tiyatrosunu e, hem de tabii ki müziklerini götürdüler. E, Amerika'daki müzisyenlerle etkileşime girdiler ve e, ağırlıklı olarak işte keman, klarnet, nefesli çalgılar, nadiren e, santur ya da simbal e, bu çalgılar kullandıkları kayıtları yaptılar ve 20. yüzyıl başından itibaren yani 1900'lerin başından itibaren bu tarz kayıtlara fazlasıyla e, rastlıyoruz. Hatta geçtiğimiz haftalarda sevgili Cemal Ünlü e, bu konuda klasikleşmiş bir kaydı da dinletti. İstanbul'da yapılmış bir e, 1908 ya da 1907 kaydı bir örnek dinletti. Bir trompet solo. Goldberg orkestra tarafından çalınmış bir kayıttı bu. E, Kleftiko e, aslında e, Yunan e, çetecilerinin şarkılarına biz Kleftiko diyoruz. E, bir Kleftiko e, örneği çalmıştı. E, buradan demek istediğim şey e, bu kayıtlar yalnızca Amerika'da yapılmadı. İstanbul dahil olmak üzere ki şimdi dinlemeye başladığımız şarkıcımız İsa Kramer'de e, İstanbul'da kayıtlar yapmış. Biyografisinde öyle yazıyor çünkü. E, ama dediğim gibi ağırlıklı olarak Amerika'da bu kayıtlar yapılmış. Çünkü tüketiciler de çok Amerika'da. Amerika'nın her tarafına e, yüz binlerce, on binlerce Yahudi e, yayılmış ve kendi e, hayatlarını işte e, kendi kültürlerini bir şekilde e, sürdürmüşler. Kasaplarıyla, türküleriyle, düğünleriyle, törenleriyle. Evet ilk şarkıcımız İsa Kremer adını taşıyordu. E, 1887-1956 yılları arasında yaşamış. E, 1900'lerin başında 1916'larda İstanbul'a gelmiş. E, bir takım kayıtlar yapmış ama o sırada e, Rusya'da devrim gerçekleşmiş ve e, geri dönememiş. İşte daha sonra Batı'ya, Avrupa'ya ve Amerika'ya yerleşmiş. 1956'ya kadar e, pek çok kayıt yapmış. E, harika bir ses. Çok delici, güçlü, müthiş bir ses. E, İsa Kramer'den iki şarkımız daha var ve iki Yiğidiş şarkısı daha dinliyoruz. verrà And God, goden werd in wat I zijn sei je nicht kein Narr, nur mal so gibre beten, sei Evet bugün Yidiş şarkıları dinletiyorum sizlere. E, çoğunlukla da Amerika'da kaydedilmiş şarkılar bunlar. E, geçtiğimiz günlerde e, anılan Avrupa Yahudilerine bir gönderme yapmaya çalışıyorum. E, ee, Yidiş dili İbranice, Almanca, Slav dilleri ve Romence yani birçok dilden ögeler almış e, ve aslında 13. yüzyıldan itibaren de <clears throat> bir e, hem yazılı hem de e, günlük kullanımda oldukça yaygın kesimlerce konuşulan bir dil haline gelmiş. Tabi aynı zamanda e, edebiyat dili e, yazılı bir dil. 1948'e kadar da e, yazan çizeni bol. 48'den sonra tabii herkes İsrail'e taşındıktan sonra e, bu diğer yani İbranice dışındaki e, dillerin Yahudi toplumun konuştuğu İbranice dışındaki dillerin yavaş yavaş e, pratikte en azından unutulduğu fazla konuşanı kalmayan diller içine girmeye başladı. İşte Ladino olsun, e, Yidiş dili olsun. Bugün e, çok daha geçmişe göre çok daha az e, insan tarafından konuşuluyor e, bu konuya ilgi duran, duyan şarkıcılar, müzisyenler, e, edebiyatçılar dışında <clears throat> öyle o kadar günlük hayatta kullanıldığını zannetmiyorum. Amerika dahil olmak üzere. Ama e, 20. yüzyıl başında tabi bu dil çok canlıyken e, bir makalede okuduğumu hatırlıyorum. 1935'te örneğin New York'ta e, 30-40 tane yalnızca Yiddiş dilinde yayın yapan radyo varmış. Ki o e, kayıtları zaman zaman bu eski kayıtları bir araya getiren antolojilerde e, değerlendiriyorlar. Radyo konuşmalarıyla beraber, e, anonslarla beraber e, kayıtları paylaşıyorlar albümlerde. Ünlü pek çok müzisyenin o dönemde radyolarda canlı yayında çaldıklarını biliyoruz. Evet e, ilk şarkıcımız İsa Kramer idi. E, Rusya doğumlu bir şarkıcıydı 1887'den. İkinci bir albüm var elimde Fransa'da yayınlanmış. Chant Popüler Yidiş e, ee, ya da Yidişe Mome adını taşıyor bu albüm. E, üç parça seçtim. Eğer doğru anımsıyorsam, doğru tahmin ettiysem çünkü albümün üzerine ne yazık ki e, şarkıcılar belirtilmemiş. E, Aaron Lebedev yine Amerika'da e, çoğunlukla kayıt yapmış. E, aslında aynı zamanda din adamı ama şarkılarda e, kaydetmiş. Dini müzik dışında şarkılarda kaydetmiş. Çok müthiş bir ses. İki tane ondan şarkı var. Bir tane de enstrümantal klezmer örneği var. Ee, e, şan Yidiş, e, Şant Popüler Yidiş albümünden üç şarkımız var peş peşe. der Schnir, mach der Rebe Kinder schwem, schiss der alle vier. Is ja, tschiri bim, tschiri bim, bom, bom, bom. Ja, bim, bom. Sa! Der beweisen, wie nach Flasch mit Wasser, der çiri bire bim bim bim bam yak çiri bim çiri bire bim çiri bire bim bim bam Sa. Dere beyinler, ga beyinler, şam esinler daim İzliş dokan pidyen ot, kendilemişsin kayın Hizi yak çiri bim, çiri biri bim Çiri bire bim bim bam bam Yak çiri bim, çiri biri bim Çiri bire bim bim bam Sa. yum tara ba ba ba bum to ba ba vai vai tira jira jira la ba ba vai vai tira jira jira ma ya ya ya la ba ba la ba vai vai la khaim yan kla khaim ay brider leben brider le merste a khazen da seina menagen es er nicht gemenagen teuger auf kapuls und wie ist die wechsel der gester menagen in der welt da fegen ay a fegen es trillt und es singt Die gedenkst doch noch, wenn das Gesinge bei mir im Chor, wenn ich fliege so Heberdecken in dem Kopf mit dem Talles, wenn ich fliege so Gimachschell, wenn ich fliege so Gimachschell, wenn ich fliege so Gimachschell, wenn ich fliege so Gimachschell, wenn wenn ich ich ich oi beroi mir ja schon no ich sei bon i bey am zu im kibir i am zu kibir i brider lim brider lim ich hab auf dir davon fangen mit weil ich doch viel dass ich nach gott Ich hatte viel, dass in der Zeit, wo es hier steht, fahren, wo mit mir singen und ihr Bett verriegt, na geht, jo, stehen die Menschen unter meinem Rücken, wo es ein ganz Jahr hat, mir den Sinn, nur ein Sach, noch Geld, in Geld, in Geld. Und als sie kommen, dass sie schon in ihren Kippen kommen, sie in Schiller, an der Kassen soll uns beten, was sie, ja geht, jo, die Verkläst. Ei, Brüderlein, ich habe gesagt, ach Gott, eine lange, lange Zeit. Ich wusste, er ob ich euch helfen kann, aber ich habe gesagt, Weib mit einem Kind mit Parnes zu sein. Aber ich hab aufgehört. Ich hab gemisst auf Herrn Sei, wie Sei, wie ist die Verwus. Weil mein Mädel, die gedenkst doch mein Mädel und mein Nettel mit die blue Hegelach, mit die goldene Hoh, ist sie krank geworden. Und der Doktor hat gesucht, haben wir missmachen Operatie. Nur wieso ist er noch machen Operatie? Wieso ja nur über Chasen? Im Ganzen aber verdient rein er der Tribble der Jür. Ja klar, mein Weib ist sich dann, ich soll er wegen zum Gabe von Schiele, und er soll auf mir Rachmunus zu mir leihen, hindert oder zweihindert haben. Aber so aufgehoben, wenn er wegen zu dem Teierengabe, zu dem süßen Teierengabe. אוי, מיר האָבן אַנגעקומען, דאָס איז די מאייבאַף אויף דעם טיש. וואָס קומט מיר בידי די פֿэтע backen seine, mit der keilige Kerbur, beim graben Bauer. Und als Chasse gut, na ja, ja, ja, ja, gasta, gasta, Gast, Gast, Chasen gibt dir er zum Tisch. Und da bist du brumpfen, hast du keine Likör, hab ich eine Pulkele, ha? Chasen, Pulkele, Beile, Beile geht dem Chasen, eine Pulkele. So muss mir essen, muss mir trinken, ich bin Beten, ich trage um auf mir, mein Kind ist krank, mein Kind geht durch, mein Kind starb. Und trage Munus, leik mir Zwei, in der Tribbel, ich beter, ich bete, ich bete, ich bete, ich ich bete, Gabber zu suchen, ihr Beter, Kerr, Gabber. Und Gabber, ihr wenn Kimmer hat Zindertag beten, ihr sollt auch Munis um auf ein Kind. Und sie raten wird. Mein Nettel ist starb, sie geht aus. Wenn wir sie wegfinden, Kiew, wir machen Apparazzi. Raten wird, mich leik mir hindert oder zweihundert Tribbel, ich bin doch eier Chasen. Ot rach Munis auf mir. Hinder, zweihundert Tribbel, er Mensch rät, wer hat er geißen Chasen, um mit der Krankweib, und um kranke Kinder, was die Gesänder ist, nu, weizig was. Geht er heim, eier Kind, betum, arifiisch, alleim, ungeld teuer. Ei, Janke, Janke, als ich bin sie kommen zu meinem Stief. Und ich würde sehen, wie mein Nettele, mein Teier Mädele, streckt uns die Entele zu mir und bett mich Tate raten. Tate, aber ich muss raten, raten. Und mit was aber ich kann raten, mit was, mit so gut, Mein Weib hat gelegt Eis zum Kopf zum Kind. Es hat gebrennt wie eine Schweier. Wer denkt jetzt, ich mache ein Leuk? Ganz flieh habe ich mich aufgerissen. Und mir gelaufen war Mark, ja, mich Bin sie gelaufen zu dem Gaben. Musik Evet bugün Avrupa Yahudilerinin soykırım gününü anıyoruz ve sizlere e, ağırlıklı olarak da Yeni Dünya'dan, Amerika'dan e, Yidiş dilinde e, şarkılar ve klezmer müzikleri dinletiyorum. E, özen, e, sondan bir önceki şarkımız özellikle e, bir hikaye idi. Bilerek bunu seçtim. E, bu dili bugün e, ortalıkta duyma şansımız olmadığı için biraz dilin nasıl duyulduğunu da e, hissetmeniz için dinlettim özellikle. E, şimdi üç şarkı seçtiğim yeni bir albümümüz var elimde. E, Yiddish Songs adını taşıyor ve e, World Music Network Alman e, prodüksiyon firması, CD firması ki e, şeyle bağlantılı, e, VDR'la bağlantılı, VDR radyosuyla bağlantılı e, 1996'da Yiddish Songs adlı bir albüm yayınlamış ve genellikle az bilinen şarkıcıların e, yine eski kayıtlarını bir araya getirmiş. E, bu albüm 3 <clears throat> şarkı seçtim. Max Perman ilk parçayı söyleyecek. a zele parno se inge sind O du siz alles fus ir vila Weil wer darf sein am Millionär Reichtum ist nicht mein Bagär Ich will hoben nur a bissl Glick A stieb alle, a heim alle, a gurten mit a weim alle A bissl alle parno se inge hon ich gehad kein gedank und kein mol kein verlang zu leben mir luxus sein reich nur a bissale glick is doch scho ganz genig zu sein euch mit leiden sie gleich hob kein mol gesicht kein gewires kein mol verlangt kein aschires Ihr lebt sich bei Schäden, in Leiden, in Frieden. sie hoben paar Nusse in Grieg. Bissele paar Nusse in Gesind, Ah, du siehst alles, was sie will erzählt. Weil wer darf sein, ein Millionär, reicht um ist nicht mein Begehr. Ich will hoffen, nur ein bisschen Glück. a stibale a heimale a gurt mit a beimale a bisale farnus ingenig a stieb alle a heimale a gurten mit a beimale a bissale par nusse ingenik. Evet eski kayıtlardan 7 şarkıları dinletiyorum sizlere bugün ve World Music Network firmasının 1996'da yayınladığı Yiddish Songs albümünden ikinci şarkımız e, Sara Yaari tarafından söyleniyor. Kai gewandert durch die Welt der Lieden und der Kerl der hat verschiedene Zeiten gewen am Molloi frei doch was kein Geld bedeiten in a fremden kenn ich frei der hat verschiedene Zeiten gewen am doch was kein Geld bedeuten in a fremden Königreich. Ich will in das Ländele, wo hin alle gehen. Ich will in das Ländele, wo ich bin nicht allein. Das kleine Ländele, das teuer Ländele, das Дослан Ерец Ісраїль, то склини лендале, то стаєр лендале, дослан Ерец Ісраїль. І хопки холем гор, haloy me son na as ot ot bin ich do ach in der war nicht do gelob und gefloiden wollt ich zu dir feil geschwin gebeng to bich noch dir mein land wie mame noch hier kin gelob und gefleugen, wollt ich zu dir feil geschwind. Gebenkt ob ich noch dir mein Land, wie a Mame noch ihr Kind. Ich will in das Land alle, wo ich in alle geh. Ich will in das Land wo ich bin nicht allein. klendelen, dos heilig klendelen, dos land Eretz Israel, dos kleine lendelen, dos heilig lendelen. Evet yedi şarkıları çalıyorum sizlere ve şarkıcımız Sara Yaari'ydi. Biraz önce dinlediğimiz Almanya, Almanya'da yayınlanmış 1996'da Yedi Songs adlı albümden e, çaldım sizlere. Bu albümden dinleteceğim son şarkı Henry Gero tarafından söyleniyor. Bei Gott fragt man nicht kein Schale, darf sich halten in der Male. Weil wusset it, is de dag geht, im keine Schale, es verregt me nit, bei Gott, verregt me nit kein Schale. Heim darf sich halten in der Male, nit verregen, im verwen, verwuss. Weil er alleiner is der Bellebus. Wenn ich nehm ein bisschen Maschke, in trink kaiser fertel Ich is ken ach meine schluffen sich nit legen in a heib mach uns zu plagen in a heib um fragen verragen. ich wär a philosoph in a heib uns zu fragen Oy favus lukt mir mit um schuldige eufes kapures Im favus is a kapts no groese zures Im favus helf da git a id no inge scheine akures Favus mir um weiber so das ponem Im Favus is a falte meid nit tok im ballonem. Im Favus as me bocht a hava geld, werd mein speter sonnem favus. Favus, em fert men eire dus. As bagot, freit men nit kein schale. Mit dabse halt nit in der male. weil wusset er dit is de er dag git im keine schales fragt man nit bei gott fragt man nit kein schale heim da so halt in da male nit verregen im verwen verwuss weil er allein er is de ballebus Na mach noch a bissel maschke in trink euch a halbe flaschke Und ich werde auch empfinden, man ist Tanne. Ich nehme ihm die ganze Lage. Ich frage Frage noch a Frage. Ihr seid da auch im mir, mein Tanne. Ein Verwuss sot lieber Heiserika singen. im Verwuss hat Weiber lang gezingen. im Verwuss will die Freude, die schöne Dienst nicht dingen. Ein Verwuss steht in der Sonne wie ein Beinenhals in der in der Sonne wie ein Medine. Im Favus ist zwischen unsere eigene Brüder, voran er so viel Sinne in Kine. Im Favus nehmen die Säune Israel nicht ein, am Misse mich in Favus. Favus, empfert men eure Dus. Als bei Gott, freit men nit kein Schale, men darf sich in der Malle. weil wusset it is a er dog geht, im keine Schales, es man nit bei gut freit man nit kein schale i me darf so halt in da male nit freigen im farben fahren wuss weil ler alleiner is der balle bös nemach noch a bissel masche in trink euch a ganze flaschke in ich film mer wie a kelbel auf der pasche ich film mer reich auf in mer reichen ich will as rotschild is mein gleichen in ich frage a kasche noch a kasche Weil Oy favus mein danar er a ser is a kliger In favus all die welt nur mitn sieger Favus hat mein lieb dus weib im ot feindisch wiege Favus wer Artisten bei Goyem so stark verrät. Im Favus bei mir patscht ihr so stark bravo, im begeistert ihr Wert. Im Favus, wenn ihr geht da weg, sucht ihr se Zeugen dreht. Favus, Favus, im Fert mein Eire Duss, ein Bagot, fragt mir nicht kein Schalen. Men darf sich halten in der Malle, weil er wusste, er dass es da geht. Er ihm kein Schale, es fragt man nicht, bei Gott, fragt man nicht kein Schale. Er ihm darf sich halten in der Malle, nicht fragen ihm, für wen, für was. Weil er alleine er ist der Ballebus. Ja. Yeah. Evet, son dinlediğimiz şarkıcımız Henry Gero'ydu ve bir oyun müziği yani tiyatro oyunlarından birinin müziği olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü bu tip <clears throat> konuşmalı e, teatral parçalara fazlasıyla rastlarız bu eski yediş kayıtlarında. Dediğim gibi 1870-70'e kadar uzanan e, zengin bir yediş tiyatrosu geçmişi var bu e, toplumun. Şimdi bir efsanevi şarkıcı daha var sırada. Theodor Bikel. Aslında birkaç kez yıllar öncesinden çalmıştım var. Benim çok sevdiğim, hayran olduğum bir şarkıcı. Ee, Amerika'da pek çok kayıt yapmış. 50'lerde 60'larda döneminin e, ilerici müzisyenleriyle de e, pek çok işbirliği yapmış. E, Stalin de pek severmiş ama Stalin seviyor diye biz sevmiyor. Olmayalım e, Theodor Bikel'den iki tane şarkı seçtim sizlere. Местечку лядінню tintaleg. Mogilowski guberniju, a pintaleg. Духовному рабіню ж не відірисовував, Al kein schreib ich dir teiere Rebenu. Als die Parnos ist bei mir nicht so, ja, ja, ja, ja. Und die Weib und Gesund ist bei mir euch nicht so, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Aber du bist doch der Größer, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Du hörst. Miasteczko Ladiniu, Mogilowski guberniu, Duchowną murabiniusz na Jarosławobanu. Miasteczko Ladiniu, Mogilowski guberniu, Duchowną murabiniusz na Jarosławobanu. містечку Ягадінів, а пінтали. Могилевский Вернил. Вайтера Пинтале. Духовному рабіню Шневі Єресавова. ich kenn dir ein Schöme, die er sein, teier er röben, jo. Als die Parnose schon bei mir geworden, ai, ai, ai, ai, ai. Und mein Weib geläut im Eberschen ist schon geworden, mit dir wieder einmal, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Weil du bist doch der Größer, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, dank dir revenue. Містечко Лядіню, Могилевський губерню, Духовному рабіню, шнеє рисовану, Містечко Лядіню, Могилевський губерню, Duchowną mu rabinio, sznewy jer sahoharnu. vahia bababam Spiel je mir fidele adoine adoine Ja bibivam Ja bibibivam bibibivam bibibivam bibibibi Ja babababam Ja babababam be be ya be be ya be be ya bu bu bu ba bu bu ba ya ba ba ba spiel je mir fin dale a do in ne ado in Sit va kan schön do a jeden as to de min gan neiden schön an deck die meise die chicabe Hat va deck mit zwei drei blätter i per menschen i per getter ey wie wird regieren man mit habe ay hepp so zia za koje mer wie se kommer wie moja sizablicka reiza za min kische Flammen beklat wie Morellen, Lippen reute schnir nach Fällen, Säude sind die Behalt, halt, in ihr Gettlach und Gestalt, kommt uns mit wie Azig, einer weiße Perle, dicke Zähne, weiß die Jugendlicher kein, wie Champagner wein, ich hab dich lieb, ich hab dich lieb, ich hab dich lieb, mein Kind mit Eber im Ramach, ich hab dich lieb, ich hab dich lieb, du bist bei mir, ich hol bleib wie euch der Bar. Hoi, ich bin seinen, deine schöne Eugen, also mit dick, verzeugen, spritzen, seh ja, Mutter, bin er reuß. Und als was sie tun bei der Seiteier, wird geheiligt in der Feier, wenn die Liebe brennt und lässt nicht aus. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, morgens sind vergangen singen bei mir er singen blumen sehen es kommen sie wird kommen deine wir samme nach deine ein junger boy deine die ewig neue deine mein jugen treu deine was mir verkischt mit jeden zarten klang deine was mir verschickt mit jedem lachen getrank lupe meine dusche meine ich bin deine du bist meine lupe morgen lupe netten Zeit zum guten Zeit zum schlechten hoppa die schöne deine hoppa die schöne lied hoppa die schöne deine hoppa die schöne lied sechs fucked with me. He fucked with me. İşte Theodor Bikel'in ee, ne diyelim ahengi hem hengamesi müthiş bir şarkıcı tabii ki. Ee, hep olduğu gibi düşündüklerimin bir kısmını çalamıyorum yine bugün. Son örneğimiz aslında birçok şarkısını dinletmek istediğim çok değerli bir araştırmacı ve şarkıcı Ruth Robin 50'li yıllarda e, Amerika'nın her tarafında hmm, yüzlerce belki de binlerce Yiddish halk şarkısı toparlamış. Bunları kitaplaştırmış. E, hem kendi sesiyle hem de yaptığı alan kayıtlarıyla çeşitli albümler e, yayınlamış. Şimdi Ruth Robin'in sesinden ancak tek bir şarkı çalabiliyorum. Tadımlık ileride bir Ruth, Ruth Robin programı yaparız. המחל סובב, זמר לך דובב, זמר לך מכורתי, מכורתי. הררייך המה ישמחו את מחל ההורה יסר. אלף פרחים לפתע יברחו, יכסו את מי המדבר. Telim, telemlach, telem telemlach, telemlach me chorati, me chorati. mechorati oso vev, zemer lach to vev, mechorati mechorati. chorati, me chorati. Are raich hema is et machu raichis ar. Eref prachim lefet aye vrach, oye chesu et beyam et bar. Evet Ruth Robin'i dinledik son olarak. Bugün e, Ocak sonlarına doğru anılan Avrupa Yahudilerini soykırımda hayatını kaybeden Avrupa Yahudilerini andık. Aslında bunun vesilesi de e, 20 küsur Ocak tam hatırlamıyorum tarihini Auschwitz kampının boşaltıldığı gün işte bugün Avrupa Yahudilerinin e, soykırım günü olarak e, anılıyor yıllardır. Biz de kendimizce bunu yapmaya çalıştık ve e, eski kayıtlardan, taş plaklardan Yidiş şarkıları dinledik. Program sonrasında telefonun başında olacağım 0212 343 40 40 0212 343 40 40 numaralı telefondan ulaşmanız mümkün. Her türlü sosyal medya mecrasından ulaşabilirsiniz bana ve ayrıca hem bu programı hem de bundan öncekileri tunaninberiyani.blogspot.com'dan dilediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta yine canlı olarak görüşmek üzere. Hoşçakalın. Să mânșoară mărgeină, să-mi spuni n-ai cu când să vii. Să mânșoară mărgeină, să-mi spui n-ai cu când să vii. Tuna'nın Beryanı Hazırlayan ve sunan Muammer Ketencoğlu